Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Kuya Jobert, ano yan? Wala ka kasi wala ka kasi mga ganito eh. Tinatanong mo ko eh. Ano Dapat pagka New Year na, meron kang mga tinatawag na New Year's resolution. New Year's resolution? Anong New Year's resolution mo? Yung mga plano mo susunod na taon. Ano Katulad nga? nito, ah, New Year's resolution ko, Sige. eating eating style. Eating style, okay. Magpa-fasting ako. Fasting. Tapos susunod na araw, faster. <laughs> Faster. Fastest. <laughs> Abang mas mabilis ka kakain, mas nakakaano. ka niya. Tapos dito, na break. Break. Tapos sa susunod na araw naman, pretend to be faster. <laughs> Ay, maraming salamat po sa patuloy na pagtatanong sa amin. Eto na kay Jobert, ang unang question ngayong araw na to. Norling Corpus, sabi ni Norling Corpus, bakit po mahirap dilaan ng siko? Yan, kay Jobert, bakit nga naman mahirap dilaan ng siko? Ako hindi ko. Bakit kasi pwede namang gamitin pantikim tong daliri? Ba't- <laughs> Ang dali-dali lang, oh. Gamitin ba ginagamit mong pantikim? Matabang ba yan? Ito, ito, gamitin nyo kasi. Yun tamad. Sabi, Ah, ano rin, tama rin naman na hindi ganun kahaba yung dila eh, natin. bakit natin. mo didilaan? Anong dahilan? <laughs> Oo nga. diba? May ginawa ba sa'yo masama yung siko mo? Bakit mo siya didilaan, no? Anong dahilan? Kaya nga. pero kasi mga tao, di ba, pag nasasaktan, di ba, nagdudugo na. Aray! Oo, ganyan, nasugatan. Ugalin natin yan, ugalin Nasugatan. natin. Nag, Ikaw. nag, ano tayo? Nag, nag, nag, Nail cutter. nag, nail cutter tayo. Aray! Bagtot nun? Ang bagtot naman nun. May ganun ba? Yung lalaki mo, Red! May taong ganun eh. Automatic yun. Eh. Nasugatan yung ano, siko mo. Nasugatan yung siko mo. Yun lang. Dito, braso. Out! <laughs> Dito na lang sa ibabaw. Minsan nga, pag ino sila sa puso, <laughs> parang sinisa. Eh, kasi laway, ano yan eh, magandang panggamot yan. Talaga ba? nasugatan ka, dahil ang laway ay merong, merong chemical na nagpapahinto ng pagdudugo. Ang laway? Talaga ba? Nagpapa- Totoo yan? Nagpapaklat siya. Totoo yan? Totoo yan kahit tanong mo pa sa pinakamatalinong scientist. Grade 2. Tsaka yung mga hype, nakita mo pag nag-away, anong, dini- di ba, anong ginagawa? Ginagamot ba nila ng betadine? Hindi. Dinidilaan. Dilaan nila. Ganun pala yun. Oh, tayo lang naman yung nag-aaway na nagdidilaan eh. So, pag nakita ka na nadisgrasya, Dilaan mo. Dilaan mo. Nakakita ka ng, ano, ng batang maingay, dilaan mo yan. Maingay. Lalo pag hindi niya show eh. Dapat hindi siya nag-iingay na ganyan. Dilaan Hindi mo Be quiet, quiet. Quiet! <laughs> yung ano, yung pag nakakita, alam, pinak, hindi naman dapat dinadala sa emergency. Yung mga na, ano, kunyari, na aksidente, na bangga. Nabagsakan lang ng mga maliliit na tornilyo sa underpass. Dilaan mo. Dilaan mo. Hawa, naglalakad yung mama. Oo nalaglagan sa ulo ng parang ano. Pak! Pak! Uy! Ganun <laughs> gagawin? Ganun gagawin? Kung mahal mo ang kapwa mo. Parang sa boxing, di ba? Sa boxing, paano kung ano? Alat mo, ha? Ah. <laughs> sa boxing. Sa boxing. Boxing niya. Kapag Ngari, saktan mo na yung ano. Sa, Pag naka-corner man, nagdudugo na. Sorry, ha? Ah. Di ba, corner man? Corner man, mga corner man nila. Hindi, siya mismo. Dadilaan Kasi pag mag upo niya, bubugaan siya ng coach niya. Akadiri nga <laughs> sa TV. Akadiri sa TV, dinidilaan yung mukha. Nakadiri yan. O yan, eto, sabi ni Joseph Catalan. Bakit ang mga magulang kapag nagalit, nagbibilang ng hanggang tatlo? O nga naman, no? Oy, pag di ka magbumaba dyan, bibilang kita ng tatlo, isa! Hindi na ngayon, yung mga magulang matatalino na kasi yung mga anak patakas na yan sa two eh. Sa dalawa, wala na yan. Yung mga magulang ngayon, isa! <laughs> Wala ka ng pagkakataon kumakbo. Ikaw kanina ka pa. Isa! Tatlo. Wala na. Dati nun, matatanda. Mababait pa nun yung mga magulang nun. Hindi pa Hindi, tsaka yung mga nanay dati, pag makulit ka, lalapitan ka lang, yun isa lang. Isa, isa, Sa, dito, dalawa. Dito, Tapos pagka tagiliran. mahal na mahal nila yung anak nila, isa, dalawa. May kalahati pa yun. Pagmahal nila, pagmahal. Dalawat kalahati. Yan. Yan. Nandanakot lang yun. Pero yung mga nanay na, isa! <laughs> yung mga nasa simbahan. Oo. Ma, bili mo ako ng ibon na may kulay. Isa! Ayoko <laughs> may ipit yung buhog mo. Di ba? Yung mga ibon na may nilalagyan ng jobus. <laughs> Nagsisimba na, nakagayon yung nanay. Maingay. Maingay. Ma? Isa! <laughs> Hindi mo pa nasasabi yung ibon. Ma, gusto ko na ah. Yung tinuutusan pa niya yung kapatid na. Sabihin mo kasi kay mama. Ito na nagbibilang yan eh. Hindi na nagbibilang yan eh. Dali na, dali tayo ibon. Ma? Ma? Ma? Oh, ate! ate! Ang jogos naman eh. Ate, ito mo. Tingnan, tingnan, tingnan. Max! Siya pa rin naman. Okay, ito na, Lloyd Over. Mga pilyo. Ang katanungang puso. Tanungang puso. Sabi niya, paano mo masasabi sa nagkakakrash sa'yo na hanggang friends lang kayo? Ang sakit naman nito. Sabi ni Nico Villanueva, ang sakit naman nito. Dila. <laughs> Pag friends lang kayo, dilaan mo. Galit. Hi. Hi. May sugat ka. <laughs> ano ulit? Ano? Sabi niya, paano mo masasabi sa nagkakrush sa'yo na hanggang friends lang kayo? Sa at naman. Mahirap kaya yun. Halimbawa, pag... Kasi madalas, mo. di ba, pag, ano, pag di mo gusto, ang dali lang sabihin. Oo. yung kaibigan mo, pag di mo trip, kunyari, kay, gusto, may gusto ka sa akin, kaibigan kita. Kumbaga, babas din mo siya. naglalaro ko ng... ng ano, yung mga nagkakabaliwan mo. Hi. Isa! <laughs> kahit paraan. Pero dapat talaga kailangan dahil kaibigan mo dapat mahulumanin. <laughs> Ba, kunya ako. Okay, alalay lang, alalay lang. Paano mo sasabihin nang hindi siya masasaktan na... Nagiinom kayo, Kaya Oo. nagiinom. Painumin mo siya Crush, marami, painumin mo siya. Bagay ka po! medyo... ma- Bakit? Medyo, Sa kunyari, babae ako. eh. <laughs> Bakit mo ba ako nilalasing? <laughs> Hindi kita nilalasing ha. Ah. Isa pang bakit pa dito. Sa pang bakit Inom ka lang, inom ka lang. Alam mo kasi, Ubus alam mo kasi, may gusto akong pagtapat sa'yo eh. Ano? Ano? Tote. Gusto kita. Gusto nga kita nga. Huwag kang ganyan ah. Bakit? Tanggalin mo muna yung batok. <laughs> O sige na, pumunta na tayo sa ating greatest skills. Yung kailangan, yung, i- yung hingin mo, kahit pabiro, pero mahirapan siyang gawin ka. Ah. pero pabiro, dahil siyempre close kayo, bawa ikaw, Ah, sige. sinabi mo, may gusto ka sa akin, babae ako. Oo. Sabihin mo, sige, bibigyan kita, pero tanggalin mo yung nanal mo. Sige na nga, pumunta na tayo sa greatest skills. Ayan. Shoutout po sa Kalingasan family na laging inaabangan ang sagot ka ni Kuya Jobber. Mark Neil Kalingasan. Ayan, at syempre pa-shoutout Kuya Jobert, pinapanood ka namin palagi ni baby kong si Hope Felicity. Ay, si Sabi ni Joffrey Ventura. Hi po. Kuya Jobert, pa-shoutout naman sa Rosas family at Nagal family! Lalo po kami nanonood sa inyo. Show gabi-gabi. Grabe yung mga pinapaanaan ni Cupido. <laughs> Sabi ni Melvin Rosas. Wow, bread of roses. Hello kay Carlo Mendoza na nanonood ngayon. Carlo Mendoza, kung nasan ka man. question sa atin ng mga kumare-kumpare natin. Madali lang yan. I-like lang nila yung Facebook page ng Sinimo Tapos makakita sila ng post na parang ganito. At sa post na yon, i-comment lang nila yung mga question nila at sasagutin namin na katulad ng ginagawa namin dito. At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo! Tandaan niyo lahat ng tanong niyo, no? kayang-kaya kong sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobber. Ito na maayos. bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.